Allahun xhele ue ala falënderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdatat, bekimet e Allahut, qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, pas një pushimi për shkak të muajit të Ramazanit, rikthehemi përsëri në ligjëratat e përjavshme, të zakonshme, ditën e shtune. Tash pasi që është llogaritja verore e kohës, ligjëratat janë pas namazit të akshamit. Kemi pas një shkëputje më të gjatë të ligjëratave, e jemi rikthy, alhamdulillah, pas Një shkëputjeje të gjatë, para Ramazanit, ku kemi mbajt tri ligjërata dhe kryesisht kanë qenë lloj përgatitje për Ramazan. Pasi që kemi përfundu një seri të komentimit të surës Ar-Ra'd. E pastaj pas Ramazanit tash sot vazhdojmë tutje inshallah me ligjërata të rregullta, shpresoj që Të vazhdojmë tutje pa ndonjë ndërprerje apo pa ndonjë problem inshallah. Temat që ne kemi nevojë me i trajtu janë të shumta, janë të lloj-llojshme të ndryshme. Dhe padyshim se gjitha ato trajtime të temave që bëhen patjetër e kemi që të shërbehemi me udhëzimet e Kuranit edhe udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Domosdoshmërisht. Pastaj a bëhet kjo në bazë të temave apo në bazë të ajeteve, është çështje që nuk nuk bën dallim shumë, por me rëndësi është që të jemi gjithmonë duke u sjellur dhe të qenit afër fjalës së Zotit xhele ue ala dhe udhëzimet e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Seria e re që do të fillojmë sot inshallah është e ngjashme me serinë që kemi përfunduar para ndërprerjes, para shkëputjes së gjatë. Kemi komentu surën Ar-Ra'd. Dhe kryesisht kur po mirremi me komentimin e sureve të Kur'anit, kur po mirremi me komentimin e ajeteve, edhe jemi më afër Kur'anit, po edhe në anën tjetër Kur'ani jep mundësinë e një zgjerimi tematik Shumë më të madh se kur njeriu, domethënë, i përkushtohet një teme të caktuar. Domethënë, me një ajet, me një sure, është e mundshme që të trajtohen shumë më tepër tema, më tepër probleme, të ofrohen më shumë zgjidhje. Dhe normalisht autoriteti i Kuranit për çdokënd prej neve është i pakontestueshëm. Për këtë arsye kam vendos që edhe në këtë seri të radhës të vazhdoj me komentimin e disa sureve të Kur'anit. Kemi komentuar atje surën Ar-Ra'd, një sure na ka marr kogja takime. Tash do të vazhdojmë tutje me komentimin e disa sureve të Kur'anit, që këto sure janë pjesë e gjuzit të 29 të Kur'anit. Do të thotë Kur'ani ka 30 gjuza, 30 pjesë, Dhe gjuzin e fundit, gjuzin amme e kemi komentu moti. Do të rikthemi përsëri, inshallah, ndonjëherë për rikujtim edhe për plotësim. Por kësaj radhe do të kalojmë tek gjuzi i njëzet e nëntë, që quhet gjuzi Tebareke, i cili ka njëmbëdhjetë sura. Dhjetë nga këto sura janë të Mekës, njëra prej tyre është medinase. E kur themi dhjetë sura janë mekase, atëherë edhe realisht temat janë më të veçanta, më specifike kanë të bëjnë me periudhën e Mekës. Ky gjuz është interesant edhe në kuptim të temave që trajton, mënyrës së trajtimit, radhitjes së sureve, Po edhe është i veçantë për shkak se shumë nga ata që doin pak më shumë me ditë nga Kurani, patjetër që e dinë surën gjuzin njëzet e nëntë. Domthon ata që i dinë 10 suret e fundit, 10 sure nëse i din, i din 10 të fundit apo. E, e nëse din më tepër, vazhdojnë te surja Ved-duha. Kush din pak më shumë, e din gjuzin amme. E kush vazhdon tutje, patjetër që e din edhe gjuzin e njëzet e nëntë apo. Për shkak se është i ngjit me gjuzin 30 dhe është i lehtë në zënie përmend, nuk është shumë problematik apo. Prandaj për këtë arsye dhe shumë tjera kisha dëshirë që udhëtimi jonë të jetë përmes këtij gjuzi të Kur'anit. Ngase deri më tash nuk kemi komentuar gjuz, kemi komentuar sura, kemi komentuar ajete, por një gjuz të tërë nuk e kemi komentuar ende. Kjo nuk nuk nuk nuk nënkupton se domethënë gjatësia e këtij cikli t'jetë shumë e gjatë. Nëse mund të shmosh veç një sure sa mund si të jap. Mirëpo, do të mundohem që ma tepër të fokusohem në temat e këtij gjuzi shumë më tepër se në detajizimin e ajeteve me koment dhe shtjellim apo. Prandaj kjo është nisma. Dhe kjo është, domethonë, uh, seria jonë e re, udhëtimi ka do të shkojmë tutje, inshallah, deri në përfundim të këtij gjuzi. Ndëgjues të nderuar, sot dëshiroj që t'jetë veç një hyrje e përgjithshme, që ka të bëjë një pjesë e kësaj ligjërate ka të bëjë me Kur'anin në tërsi, dhe një pjesë ka të bëjë me gjuzin në veçanti. Një hyrje e përgjithshme që ta kemi një hartë para vetes se ka do të udhëtojmë, ka do të shkojmë, sikurse e kam përmend e kështu me radhë, çfarë presim të marrim nga ky xhuz, që në komentimin e çdo sure që do ta marrim, inshallah, të fokusohemi së bashku në këto pika madhore, në këto rezultate që synohen të arrihen përmes komentimit të kësaj pjese të Kuranit. Para se të kaloj tek xhuzi, domethënë specifikat e tij, ajetet, suret e kështu me radhë, si një njoftim me xhuzin, dëshiroj që të bëj një hyrje që preferoj me e trajtu këtë hyrje në çdo trajtim të sureve të Kuranit. Domethënë, kjo hyrje është trajtu edhe me një rast tjetër. Jo gjithmonë, me një rast tjetër, por është trajtu. Por konsideroj se nuk është e tepërt që kjo hyrje të, të, të përmendet sa herë të komentojmë Kuranin, ajetet, suret, xhuzat, çkado qoftë, gjithmonë, domethënë, e, e, e, këtij trajtimi gjithmonë t'i paraprin kjo hyrje e domosdoshme. E që ka të bëj, domethënë me një lloj e, e, e, tërësie kuptimesh të rëndësishme, që na ndihmojnë të kemi një qasje më konstruktive, më të dobishme karshi fjalës së Allahut tebareke ve teala. Ngase të nderuar vëllezër, ju e dini që Kur'ani është libër specifik, nuk është libër i zakonshëm, i rëndomtë. Prandaj edhe kërkon qasje specifike, trajtim specifik, pregaditje specifike, gjithçka specifike kërkon apo. Për shembull, e ke pa, ka rregulla të leximit të Kuranit. Nuk munesh Kuranin qysh don ti, apo. Edhe në kuptim të, domethënë, rregullave të leximit, edhe në kuptim të renditjes edhe shumë të tjera. Për shembull, ne kemi Kurani është në gjuhën arabe, edhe është me shkronjat e gjuhës arabe. Po megjithatë, ka rregulla të leximit që vlejnë veç për Kuran, që quhen rregullat e texhvidit, apo. Qysh lexohet Kurani, mënyrë të veçantë, për shembull, me ato rregulla nuk mund me lexu një gazetë arabe, jo, s'lexohet, apo, se s'vlejnë. Me ato rregulla nuk mund të lexosh as librat fetare. S'lexohen, apo. Ato janë rregulla specifike veç për Kur'an, apo. Rregulla që vlejnë veç për leximin e Kur'anit, apo. Është i veçantë në lexim, apo. Pastaj për shembull, domethënë trajtimi i dijetarëve rreth leximit të Kuranit të atij që është i papastër xhunub, të gruas është me cikël, rregulla të posaçme që nuk vlen për asnjë libër tjetër, përveç se për Kuranin. Pastaj mënyra e uljes, kthimi, pozicioni, koha e shumë tjera jap me kuptu se gjitha këto rregulla janë parapa që realisht të ketë një përgatitje gjithëpërfshirëse para se me hy në lexim të Kuranit. Pastaj ka hyrje të veçantë, themi e'udhu billahi min ash-shaytan rajim. Këtë nuk e themi në asnjë rast kur fillojmë me lexu kurgjo. Merr lexo libër, çkado qoftë, nuk thu e'udhu billahi min ash-shaytan rajim. Do me thënë që ka rregulla të posaçme që të pregatitin ty para se me fillu leximin e Kuranit. Mos flasim për atë përgatitjen shpirtënore të zemrës që Ibn Kajimi rahimehullah e përmend se duhet me përmbledh zemrën e me fokusu vëmendjen e gjitha këto rregulla, libra që janë shkru kryesisht që kanë me bë me leximin e Kuranit. Pastaj ka rregulla të mbamendjes së Kuranit. Rregulla të atyre që e majnë mend Kuranin, libër me çfarë me çfarë edukate duhen ata të stolisen. Dua të them veç veç me vetë qasja karshi tij, veç leximi i tij, ka rregulla specifike, mos të flasim pastaj kur hymë mrena në Kur'an, ato. Prandaj dua të them që, Kur'ani kërkon një qasje më specifike, kërkon një hyrje më të veçantë, nëse mungon kjo, atëherë do të përkthehet në zbehjen e përfitimit tonë nga Kur'ani. Kjo shumë e rëndësishme me kuptu, ato. Domethënë duke filluar nga kuptimi e pastaj përjetimi e pastaj ndikimi e zbatimi e tjera. Sa më tepër i kemi parasysh këto kuptime, aq më tepër me lejen e Allahut përfitojmë nga ajo që e lexojmë nga Libri i Allahut të madhëruar, apo e dëgjojmë nga Libri i Allahut të madhëruar, qoftë kuptimin tekstual, apo në kuptim të interpretimit dhe komentimit dhe shpjegimit të tij. Lidhur me këtë çështje dijetarët kanë përmend shumë rregulla. Mirëpo dua t'i përmend katër prej tyre që thash janë përmend edhe në raste të tjera të caktuara. Por për faktin se harrohen e para dhe për faktin se janë shumë të rëndësishme të përmenden në çdo trajtim të Kur'anit, unë prapë po i përmendi dhe po preferoj që gjithmonë këto kuptime t'i kemi parasysh. Të nderuar vëllezër besimtarë dhe motra. Sa herë dëshiron njeriu me përfitu nga Kurani, do me lexu, do me dëgju tefsirin, me lexu komentimin e tij, çkado qoftë me marrë prej Kuranit? Realisht, qasja e parë që duhet ta kemi parasysh është që ne ta përmbledhim veten tonë, Mbi faktin se unë kam nevojë për këtë libër. Domethonë, nuk është thjesht lexim për sevap. Nuk është thjesht kureshtje. Nuk është thjesht lexim për diskutim, debat, çkado qoftë, jo, jo. Unë kam nevojë për këtë. Sa ma tepër mbledhim, mbledhim, domethonë elementet e kësaj nevoje që e kemi për Kuranin, aq ma tepër përfitojmë prej tij. Ngase realisht na kemi problem, na kemi mangësi, na kemi smundje. Kemi nevojë për shërim, kemi nevojë për trajtim, kemi nevojë për plotësim. Kam nevojë për kët. Ku e gjej për këtë përgjigje në Kuran? Nëse këto dyja bëhen bashkë, domethonë, mangësia jem dhe smundja jem, apo bëhet bashkë, apo komunikan qysh duhet me kompletueshmërinë e Kuranit që është komplet, edhe ilacin dhe shërimin që ai ofron, jep rezultate. Por në qoftë se njeriu i qaset Kuranit domethonë në mungesë të kësaj nevoje, nuk e përjeton se ka nevojë për libër. Nuk e ndin këtë nevojë kur lexon Kuran, kur dëgjon Kuran, atëherë ka mundësi me kalu edhe mbi ajete që flasin për ndryshimin e jetës tij, e përmirësimin e gjendjes tij, dhe pothuajse po lexon, domethonë tekste të zakonshme normale ato. Dhe kjo është dallim mes sahabeve edhe atyre që kanë ardh pas sahabeve. Sahabët e kanë di nevojën për këtë Kuran. Ata kanë hetu se sa i përmbush ky Kuran. Ata e kanë hetu sa janë të zbrazët, sa janë të mangët, sa kanë qenë të çorientuar, Sa kanë qenë, domethonë, të humbur, derisa erdh Kurani. Dhe e kanë hetu si po mushen, kadal kadal, kadal kadal, kadal kadal. E ke pa sikur i, i etur, kohë t'gjatë s'ke pi ujë. Edhe pin ujë, e heton përdo po se ujë, po, po depërton çdo pore të damarëve të tua, e heton që po shkon gjithkun, e heton këtë mbushje, se ke pas zbrazje, e heton atë. E heton menjëherë se një fuqi po të vjen, një një, një energji po të vjen. Sa më tepër pika ujë që merr atë. Se ti ke nevojë për këtë ujë apo? Për ushqim. Ilaçi kur ta merrsh ti e vren, sa më tepër apo depërton n'brendinë tënde e heton se a po po përmbushet nevoja për marrën e këtij medikamenti. E kështu me radhë, e kështu me radhë. Prandaj ne duhet në këtë nivel ta ngritim veten tonë kur bie fjala për fjalët e Allahut azze ve xhel. A na kemi nevojë, kemi nevojë për këtë libër. Dhe kjo nevojë të nderuar është e pa alternativë. Nuk ka alternativë. Nuk ka zavendësim. Domethonë ato nevoja që i përmbush Kur'ani nuk ka udhëzim në dunja, nuk ka libër në dunja që i përmbush. Prandaj, prandaj qasja e dytë, kuptimi i dytë është mjaftueshmëria me udhëzimet e Kuranit. Mjafton. Nuk ka nevojë as me shtu, as me paksu. Shikoni sa bukur Allah tha, el jeume ekmeltu, ekmeltu lekum dinekum, ue etmemtu alejkum ni'meti. Shikoni këto dy shprehje ekmeltu edhe etmemtu, sa bukur e në përë. Prej mungesave tona në kuptim të Kur'anit është edhe trajtimi i fjalëve të Kur'anit. Kjo është temë n'vete, apo. Na zakonisht kur komentojmë Kur'anin, e komentojmë i komentojmë fjalitë e Kur'anit apo. Ajetet në tërësi. Ky ajet e ka këtë kuptim, i ka këto dobi. Mirëpo të, të nderuar marrja me fjalët e Kur'anit është tefsir n'vete apo. Është koment n'vete. Pse kjo fjalë ka ardhë aty. E qëtë fjalë tani me e marrë, edhe me zbërthy n'fjalorin e kuptimit arab, të jep me të vërtetë kuptime më të shtuara. Pse Allah xhelalu e ka thonë kështu, pse ka thonë kështu, Prandaj, gjithçka në Kur'an është e vendosur me kujdes maksimal. Kurrgjë s'ka rastësisht. Kurrgjë s'ka veç sa për të thënë, gjithçka është me kujdes maksimal. Me perfeksionim maksimal. Edhe kush e ka bërë këtë? Allahu xhela xhelalu. Por Allahu tebareke ue teala, është krijuesi i gjuhës arabe, edhe i gjuhës shqipe, edhe gjuhës, ai i ka kriju këto gjuhë, dhe na i ka mësu. Dhe paramendo, ai që e din krejt gjuhën arabe, me miliona, miliona, miliona shprehje e fjalë t'saj, apo, e përzgjedh nga këto fjalë, një fjalë t'caktuar, që ajo fjalë mund t'i ketë deri në dhjetë, pesëmbëdhjetë sinonime, Nëse hjek diçka, nuk është më e plotësuar. Apo? Nëse shton diçka, nuk është më e plotësuar. Apo? Se është e tepërt, tamam. Dinekum. Gjithçka është është, në formën ma, ma të mirë të mundshme. E mjaftueshme është. Ue etmemtu alejkum ni'meti. Edhe jau kom bo tamam. E përmbusha begatinë time ndaj jush, apo. Shikoni të nderuar. A ka ndonjë begati ndonjë që është e përmbushur? Një njeri për shembull. Një njeri. E ka shëndetin. E ka të përmbushur? Jo. Çdo begati që e ki, i ka mangësitë e veta. Po. Asni mangësi mos e pastë, veç njërën që e ka boll është. Ato. Cila është ajo mangësi? Mundësia e humbjes. Mangët është, se nuk të len m'u knaq rahat, apo. Nuk len m'u kënaq, apo, tamam kënaqesh shumë, po s'gëzohesh shumë se me për po me të hupë çka ban, apo. Mjafton që kjo, apo, mos të flas për tjerat, apo. Ndërsa, Kurani s'është, apo. Edhe këtë pjesën e humbjes, e ka garantua Allah se s'hup. Na e kemi zbritë e na e ruajmë, apo. Kur ti s'ki as me e rujt, apo as s'ki me pas frikë se mos po humb, ngase Allahu xhel-le xhelaluhu ka garantuar se e ruan, apo. Prandaj, gjitha, të gjithë përbërësit e mjaftueshmërisë, edhe, edhe, edhe shlirimit ka shlien, përmbushen në Kuran, apo. Merre begati, çfarëdo begati tjetër? A është e përmbushur? Për shembull, në kuptimin të marrim bashkëshortët, apo. Gruan ose gruaja që ka burrin, a janë në kulminacion e perfeksionimit? Jo, apo. Kurkush s'është qashtu. Kemi anë pozitive, anë të mira që e bëjnë njerin të mirë, po kemi mangësi apo? Kemi mangësi. Fëmijën që e ki apo? Sado i mirë i mirë, po i ka mangësitë e veta apo? Gjithçka ka mangësi. Kur vjen te Kurani, nuk ka. Prandaj nëse të nderuar shikoni logjikën krahasimore që po du me bo veç sa për me e vërtetu këtë pikë. Mos të keqkuptohem apo. Shëndeti që e kemi me gjitha mangësit që i ka. Madje dikush edhe ka mangësi dukshme, ka një smuje kështu me radhë. Mirë, qaj shëndet që kemi. A po është i mjaftueshëm që mi kry punët, me fitue, me dale, me kënaq, po, po. Me pas ma tepër, ma mirë, ama me kaq, po mjaftohem jo. Oksigjeni, uji, krejt çka po kemi, mjaftueshëm po janë që njeri me ia dalë këtë dynja. Me gjitha mangësit apo. E pse Kur'an nuk është i mjaftueshëm me gjitha atë përkryerje që e ka? Pra nuk është i mjaftueshëm. Na mjaftojnë udhëzimet e këtij. Nëse Allahu thotë kështu, mjafton. Nëse Allahu thotë se ilaç në këtë, është udhëzim në këtë, mjafton mua. Prandaj qasja e parë është qasja e asaj që unë kam nevojë për këtë. Qasja e dytë është më mjafton. Dhe nuk e kthej kokën më djathtë apo majt apo kudo qoftë, pasi që kam marr udhëzimin e duhur nga Kur'ani atë. Mjafton atë. Shiko sa është e lehtë kjo sa është e thjeshtë të thuhet. Mirëpo nuk është kaq e lehtë në jetën e përditshme ato. Nuk është kaq e lehtë në jetën e përditshme, ngase ne shohim që muslimanët edhe pse deklarativisht thonë kështu, po praktikisht nuk veprojnë kështu ato. Tregon që Kurani nuk u mjafton ato. Momentin kur për shembull ne Aty ku Kurani ka vendos pik, ne vojna presje. Po, e vërtet është, kjo rregull kështu thot, ama, koha, ama, veni, ama, pse me vnu pikë, apo. Nuk, nuk lejojmë, nuk duhet që tash në emër të çfarëdo lloj arsyetimi, apo të prishim pikat, shenjat e pikësimit të Kuranit, apo. Aty ku ka vendos pik, a pikë, apo. Mjafton qaq, s'ka nevoj ma tepër. E nëse ka nevoj ma tepër për sqarim, atëherë duhet na me e kërku sqarimin, por jo me e kontestu, apo me e kontestu formulimin e ajeteve të Kuranit fatkeqësisht. Jo në kuptim të përbërjes, po në kuptim të udhëzimit, në kuptim të kërkesave. Pra mjafton apo. E treta vëllezër është se sa t'i qasemi Kur'anit me gjitha ato forma që i përmena, domethënë, edhe në aspektin e leximit, të mësimit, e çkado qoftë, domethënë, kuptimi i radhës është se ky libër krejt çka ka në te, nga fillimi, deri në fund, përbën të vërtetën absolute. Është i vërtetë, i saktë. Edhe në kuptim të transmetimit, edhe në kuptim të formulimit, edhe në kuptim të ë ë ë ë sureve, ajeteve e kështu e kështu me radhë. A përjeton ti kështu kur lexon Kur'anin apo? Krejt çka ka n'to është në maksimumin e vërtetësisë apo. Në maksimumin e vërtetësisë, s'ka të vërtet më e madhe se Kur'ani apo. Të gjitha ato të vërteta që Kur'ani i sjell e i ofron janë në kulmin e vërtetësisë. Është e pamundshme të kontestohen, është e pamundshme të e e e e refuzohen, është e pamundshme të zëvendësohen, e pamundshme është. S'mund ato. Dikush, ndoshta këtë mund me e dëgju si një lloj qasje n'atë kuptim emocionale subjektive, jo, jo. Po. Njerëzit e kanë testu këtë me shekuj, e dinë qysh u ka dalë deri më tani ato. E dinë qysh u ka dalë deri më tani. E di që e dini shumë mirë? Nuk ka libër në dunja, nuk ka. Absolut nuk ka. Nuk ka libër në dunja që është studiu më shumë se Kurani. S'ka. Nuk ekziston atë. Edhe nga ana e dijetarëve islam për me e komentu nuk ka libër që ka gëzu kaq respekt për trajtim si Kur'ani nga njëra anë, por edhe nuk ka libër që kanë bo përpjekje më të madhe me ia gjet ndonjë kundërshtim apo të metë si Kur'ani, nuk ka ato, nuk ka libër në dunja. Vallahi, çdo libër tjetër, me iu pas lshu qysh i janë lshu Kur'anit me shekuj, po s'i kishin met as kopertinat apo. Kur bie fjala për vërtetësinë, qysh sfidon Ihdina sirat al mustaqim. Fillim te Fatiha na udhëzo në rrugën e drejtë. Apo, kjo është sfidë. Qysh është sfidë? Kur Allahu thotë, kërkoje nga unë udhëzimin, edhe në surën vijuse Bekare huden, është udhëzim, apo, të sfidon, hajt munesh me e provu mos me konë udhëzim. S'munesh. Kqyre mrekullinë e udhëzimit, njerëzit ku kanë qenë, kqyri sahabët ku kanë qenë, qysh i ka udhëzu Kur'ani apo, çuditesh, ku i ka ngri, si i ka formu, udhëzim, Ue in kuntum fi rajbin, nëse jeni n'dyshim, se kër, bëne një, s'kanë mujtë me sjellë, për, kanë tentu, arabët në atë kohë, çfarë gjuhe kanë pas, çfarë aftësie kanë pas poetike, të poezisë, letërsisë, s'kanë mujtë, nuk kanë mujtë, absolutisht, derisa Allahu i ka sfidu me një ajet, njëre fe'tu bi sure, një sure, një libër, tani më kanë, ajë që një ajet, s'ka mundësi, për, Kanë tentu me pru surën Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Këtë sure që e dinë fëmijët tanë, apton. Sura e Elefantit. Është qesharake, apton. Është qesharake. Veç përpjekja, apton. Mos flasim për përmbajtje që s'ka mbijetu absolut karam më një herë apo. S'mbijeton apo. I ka sfidu Allahu subhanahu Kjo është nga një aspekt që e fuqizon vërtetësinë. Ka qenë një njeri që për shembull e din se ka diçka jo në rregull. Nuk guxon bash ashtu fort më çore lypni çka doni. Kjo ja. Po momenti kur ata thonë njerëz po kqyrim ani çu doni pra. E tërhjekim. Jo, jo. Dhe kjo ka sfidu gjithmonë. Dhe e dyta që e fuqizon vërtetësinë është se Allahu e kërcënon rrept çdo njeri i cili merr guximin me e bë edhe ndryshimin më minimal në ajete, apton. Nuk guxon. Po ka njëra lyp vani, ka një koha që i ka veç mos e prek ti. Lej ato. Apo, për mëna, nuk guxon me prekë kurgjë n'to, nuk guxon, le qysh është. Po bajagi, bajagi krenare kjo që kur ka zbrit, e sot ndryshimet kanë ardhë, e ti e ki prej mëkateve më të mëdha, madje që qesin prej feje me marrë guximin me ndrru ajetin, apton. Leje qashtu, kjo çfarë, çfarë sinjalesh jep të avë? Çka të kallzon kjo? Fuqinë e vërtetësisë që e ofron. S'ka nevojë. Ti s'ki me heq, heq, leje qashtu. Nuk ka nevojë. Le të ndrrojnë kohërat, zhvillimet, situatat, çkado, qashtu, që kjo është? S'ka të të vënë. Ja ki në suren Rad, Allahu thotë. Me pas një libër që Kishte me u ngjallë me të deknit, apton, apo me lëviz kodrat. Një libër që ka këtë aftësi që edhe i ngjall dekunit, me pas një libër në tokë që kishte me leju Allahu xhel-le ue ala këtë me ndodhë, prapë ky Kuran kishte me qenë, me qëta kishte me u ngjallë deknit, apton. S'ka ma i madh, nuk ka ma i plotë, a po kupton. Allahu e ka ndaluar që kjo të ndodhë me këtë libër. Por sikur të kishte me leju Allahu xhel-le ue ala që, posa t'i flasësh të vdekurve, të komunikojnë me ty, të ngjallen, të kishte me leju Allahu që kjo përtës me ndodhë, kishte me ndodhë përmes qëtij Kurani, jo tjetër. Të kish me pas ndonjë fuqi në dunja që përmes leximit të fjalëve të caktuara lëvizin kodrat, të kish me leju Allahu këtë proces me ndodh. Allahu thotë, kish me qenë ky Kur'an. Tani kjo është një sa sa sa të ushqen ka me bindje, me krenari. Nëse, nëse i gjallë nuk e i vdekur kish m'u ngjall, e kodër me lëviz, që të flasim për proceset tjera, që ky Kuran ka mundësi me i shkaktu, për, edhe me i ndryshu në kuptim pozitiv. Prandaj, vërtetësia absolute, e këtij libri, për, s'ka tjetër. Dhe e katërta të nderuar vllezër, Kur do me iu qas Kur'anin me lexu, me mësu, me dëgju, me ardh në ders, çka do të qoftë, çdo kontakt me Kur'anin, thash, E para është nevoja, ke, kemi shumë nevojë, të domosdoshme. E dyta mjaftueshmëria, e treta vërtetësia dhe e katërta zbatueshmëria. Krejt çka ka n'Kuran e zbatueshme është. Krejt. Krejt. Në momentin kur Momentin kur nuk ka mundësi, sipas, ma mbani n'mend këtë, në momentin kur një ajet nuk mund të zbatohet për shkak të mungesës së mundësisë sipas standardeve fetare, atëherë ai ajet thotë mos e zbato. Edhe atëherë është i zbatushëm, pse? Ngase zbatushmëria është në moszbatushmëri, apo. Edhe atherë është i zbatushëm, apo. Apo? A këmbngul Kurani me çdo kusht me i zbatu këtë, pavarësisht që... A? Jo, për. Ne e patëm Ramazan, e patëm agjerimin. Çka Allahu tha n'Kuran? Fe men shehide minkumu shehra, feljesumhu. Ai që e arrin muajin, le t'agjëron. Kërkesa është me agjeru, apo. Po pastaj çka ma poshtë? E kush është smut e n'udhëtim? Fa iddetu min ejamin ukhar, ditë tjera agjëron. Mirë, nëse njeri i cili është i smut në Ramazan, nuk agjëron, a e ka zbatu ajetin apo s'e ka zbatu ajetin e agjërimit? E ka zbatu ajetin e agjërimit. Prandaj edhe atherë kur nuk zbatohet, Për shkak të rrethanave të caktuara e që Kurani i merr parasysh, edhe atherë zbatohet. Shikoni këtë mrekulli, gjithmonë është i zbatushëm pra. Dhe Kurani gjithmonë është i zbatushëm. Andaj nuk bën me u habitë me thonë që Kurani është i komplet dhe i mirë e kështu me radhë, ama në këtë kohë nuk mundem me e zbatu. Jo, edhe në këtë kohë e zbatojmë. Edhe në këtë kohë e zbatojmë. Ngase sa herë, domethënë, sa herë, Allahu kërkon me zbatu diçka, merren parasysh mundësit tona, apo. Merren parasysh mundësit tona. Por jo mundësit e përcaktuara nga ne, jo kështu, apo. Po mundësit e përcaktuara nga Krijuesi jonë, që na njeh shumë mirë, a mundemi ne a nuk mundemi. Nga, nga Krijuesi jonë. Prandaj Allahu xhele ka thon, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon askënd përtej mundësive. Prandaj sa ka kërkesë kuranore është mrenda mundësive. Sa s'ka mundësi nuk është kërkesë kuranore. Kaq E thjeshtë, prandaj edhe kur zbatohet, zbatohet, por edhe kur nuk zbatohet, zbatohet prapë. Se zbatohet një urdhër tjetër, i cili realisht hyn n'fuqi në momentin kur ky urdhër është i pazbatueshëm. Edhe kështu është Kurani gjithmonë i zbatueshëm. Kështu që mos themi Kurani është domthonë i miri komplet kështu, po kohë Përndryshe nëse themi kështu çfarë kuptimi ka se Kurani është për çdo kohë, për çdo vend? Çfarë kuptimi ka? Nëse themi Kurani është për çdo kohë, për çdo vend, e themi kështu si si rregull, e pastaj këtë rregull e prishim si pasojë e faktorëve të caktuar, çfarë kuptimi ka ky pohim pastaj? S'ka kuptim apo? Andaj i zbatushëm është. I zbatushëm është. Edhe këto janë ato që të nderuar vëllezër dhe motra, janë me rëndësi t'i kemi parasysh sa herë t'i qasemi Kuranit, sa herë të lexojmë Kuran. Nëse dojmë me përfitu, maksimalisht prej tij edhe me i marrë, me i marrë si duhet porositë e Kuranit. Kjo është hyrja e parë, sa i përket, domethënë, e, disa kuptimeve që na duhen në qasjen tonë karshi librit të Allahut azze ue xhel. Çështja e dytë ka të bëjë me gjuzin e njëzet e nëntë. Thash gjuzin e njëzet e nëntë i ka 11 sure. 10 janë mekase, një është medinase. Sura El Insan është sura e Medinës, të gjitha tjerat janë sura të Mekës. Unë dua që ta bëj një udhëtim si shpejt në këto sure, edhe pse pastaj kena me bo shkoqitje të detajzuar për çdo sure, në koment normal inshallah. Mirëpo si një hartë të udhëtimit nëpër këto sure që të shohim se a thu vallë, çka na pret në këto sure, çka na pret në udhëtimin e ardhshëm me këto sure, meqë e përmenda se është kjo hyrje dhe është një prezentim i hartës së udhëtimit me këto sure. Apo. Surja e parë e xhuzit njëzet e nëntë është surja El Mulk. Prandaj edhe e ka marrë xhuzi emrin xhuzu Tebareke. Pse fillon surja Mulk Tebareke ledhi bijedihi El Mulk. Çka është Tebareke bijedihi El Mulk, kjo është pastaj dersi i ardhshëm inshallah. Mirëpo surja Mulk është surja e pushtetit. Surja e pushtetit. Tregon pushteti në dorë të kujt është. Kush sundon, kush e ka çdo gjë në dorë të vet. E kush është ky? Sura vet për Allahun tebareke ve teala. Prandaj xhuzi njëzet e nëntë nga tematikat e mëdhaja që e ka është madhërimi i Allahut dhe njohja e Allahut azze ve xhel. Pra ne do të kemi mundësi inshallah që përmes sureve të xhuzit njëzet e nëntë ta njohim Allahun tebareke ve teala. Veçanërisht njohje e cila i shërben madhërimit ndaj Allahut azze ve xhel. Për arsye se njohja e Allahut xhel-le ve ala është e shumanshme. Ka njohje që e shton dashurinë, ka njohje që e shton përuljen, ka njohje që e shton frikën, ka njohje që e shton shpresën, ka njohje që e shton madhërimin. E Surja Mulk ofron informata, njohuri për Allahun që e shtojnë madhërimin ndaj Allahut azze ve xhel. Dhe kjo është e rëndësishme shumë atë. Krahas temave tjera, normal, po flas për temën bosht atë. Pas kësaj vazhdon surja, surja nun, surja el kalem, surja e lapsit atë. Kjo sure, të nderuar vëllezër, Është pothuajse një plotësim i surës Al-Mulk. Domethënë, Allahu xhel-le xhelaluhu në surën Al-Mulk flet për madhrimin, flet për madhështinë e tij. Flet domethënë për reagimin tonë karshi kësaj madhështie që është adhurimi. E pastaj vazhdon në surën El-Kalem të përmendë forma të këtij nënshtrimi, ngase është sura e edukatës dhe e moralit, surja El-Kalem. Edhe kjo është pjesë e madhrimit të Allahut azze ve xhel. Bile, në këtë sure është një shembull interesant, Pastaj vjen surja Al-Haqa. Surja Al-Haqa flet, tash surja Al-Qalam i përgjigjet surës Al-Mulk në këtë dunja. Kjo është njohja e Allahut, kjo është madhrimi i Allahut. Reagimi i kësaj është formimi juaj mbi këto baza. Apo. Surja Haka tejkalon dimensionin e dunjasë. Apo kalon tash në dimensionin e ahiretit apo. Nëse nuk e madhëron Allahun xhel-le ve ala, shiko çka të pret në ahiret apo. Flet për, domethënë, plasaritjen, coptimin, dënimin e popujve të mëhershëm. Edhe flet gjithashtu për Domethonë, e, kategoritë e njerëzve ditën e gjykimit tërë. Që qenë nga shumë të rëndë, domethonë tema e ditës së gjykimit tërë. Madhërimi i Allahut azze ve xhel, adhurimi i Allahut tebareke ve teala, dita e gjykimit e kështu me rend. Pastaj, vazhdon surja, El Ma'arij. Në surën Ma'arij, pe tema kryesore është mjerimet dhe vuajtjet e ditës e gjykimit. Që edhe këto është është përfaqësojnë madhështinë e Allahut tebareke ve teala. Gjitha këto Allahu thotë kanë me ndodh, nuk ka kush i ndal, nuk ka forcë që i ndal. Kjo me një anë, ia shton besimtarit madhërimin ndaj Allahut, por ia shton edhe frikën ndaj Allahut xhele xhelaluhu. Pra është sure që e ushqen zemrën me madhërim, por edhe me frikë e respekt ndaj Allahut tebareke ve teala. Edhe në këtë suren Ma'arij, ka cilësi të detajzuara të njerëzve të mirë, kush janë këta. Kush janë ata që përfitu nga Kurani? Ku është ata? Këta janë, këta janë, këta që lejë pranë. Kjo me rëndësi shumë, dhe? Kjo shumë me rëndësi shumë me kuptu. Që të meditosh për çdo cilësi që Allahu e përmend, ku je ti me te, dhe? E shiko sa bukër është bo kombinimi, dita e gjykimit, vuajtjet, dhe pastaj, sikurse me Me u formu një, formu një pyetje, po mirë o Zot, a ka, a ka pshtim dikush prej kësaj, të gjithë kamë, po ka pshtim, që ta kanë. Andaj kjo rrugëdalja, mas, mas këti mjerimi, mas oj vuajtje, vjen rrugëdalja dhe vjen shpresa. Kështu është gjithmonë, ato, mas çdo sprove, vjen rrugëdalja, mas çdo vuajtje vjen, domethonë, zgjidhja e, e shërimi e kështu me radhë. Kur Allahu xhele ve ala flet në surën Mulk, në Kalem, Haka, Ma'arij, tash këto kryesisht janë sure që na flasin për formimin tonë personal atë. Ruju nga kjo, bëhu si këta, ndiqe këtë rrugë, ruju nga kjo ditë për veten tonë. Pastaj pason surja Nuh dhe surja Xhin, apo që flasin tash për kalimin e procesit nga vetja te tjetri. Surja Nuh dhe surja Xhin llogariten si sure të davës, sure të thirrjes. Qysh ka thirr Nuhi për shembull, mos u lodh. As për vete mos u lodh. Përfitimi i cilësive të këtilla nuk është i lehtë, është proces. Nuhi ka bërë sabër që populli i tij me i përvetësu cilësitë e surës Ma'arij 950 vjet. A po kupton? Edhe mos u lodh me njerëz. As me vetveten, por as me tjerët. Puna. Bëhu i gatshëm t'i përballosh gjitha sfidat. Andaj Allahu xhelle ve ala e bjen Nuhin alejhi selam shembull një pejgamber të Allahut azze ve xhel i cili ka thirr pikërisht çdo tema atë. Ka bo sabër gjatë. Shiko sa bukur tash e ke plotsu vetveten, tash kalon duke e plotsu dikon tjetër. Do t'i përmendim edhe një punë në rezymenë e kësaj tërë pika që dalin nga kjo. Vjen surja Xhin për të treguar Allahu azze ve xhel se kjo është ofertë për juve, për njerëzit. Ama në qofë se ju e lëni anash, nuk mirreni. Ka Allahu krijesa tjera që shohim tek xhinët, krijesa tjera që nuk i shohim, por që ka të përkushtuar devotshëm të Allahut azze ve xhel, që kanë marrë shpalljen. Inna sami'na Kur'an ajaban yahdi ila ar-rushd. Ne kemi ni një Kur'an të çuditshëm, i cili udhëzon në rrugën e drejtë. Fa amanna bihi. E kena besu n'te, kena besu këta. Shiko Allahu qysh e ngushllon pejgamberin s.a. Mos besofshin njerëzit, besojnë xhinët. Thirrja, angazhimi, produktiviteti ku do të ku do të shkon, ka do të ka do të ecë. Pastaj vazhdon surë xhuzi njëzet e nont me surën Muzammil edhe surën Mudathir. Këto dy sure tash flasin për faktorët e suksesit në thirrje edhe cilësitë e thirrësit apo ja ejjuhel muzammil kumi lejle illa kalila a do me bo sabër si nuhi a do me thirr a do me kon i suksesshëm kumi lejle illa kalila duhet me pas natën pak të ndarë me ty e me Zotin xhelle xhelaluhu, apo. Shiko këtë rrjedhë mrekullushme, të formimit të besimtarit që e ka xhuzi njëzet e nëntë. Pas surës Muzammil e Muddathir vje surja, surja El-Kijame, edhe surja El-Insan, edhe surja Murselat, surja e fundit. Që të gjitha këto tash, a, këtë udhëtimin tënd në formim, në ndërtim, në angazhim, në produktivitet, në thirrje, apo, Allahu xhelle xhelaluhu, Fytyra të ndritura që atë ditë Allahun e shikojnë, ngase në dunja i kanë pa argumentet e tij, e në ahiret e shikojnë vetë atë që i ka dërgu këto argumente dhe i ka zbrit, a. Kjo është një karrem madhështor, apo, që t'jep sabër. E kërkon, e kërkon sabrin n'surën Nuh, e e arsyeton n'surën Kijame. A të mjafton si ofertë kjo që ki me pa Allahun xhelle ve ala, apo. Ballësh mo. O kry mo. Shkova ato. Funi ato. Prandaj bie funi. Të gjithëve, ama çish me ta funi. A në shërbim? Po, dikujt kimi i shërbi. Ama kujt kimi i shërbi ato? Mëson Allahu me i shërbi Allahut. Me i shërbye udhëzimit të robëve të Allahut me surat që i përmena dhe me udhëzimet e mëhershme. Surja Mulk, Kalem, Haka, Mearixh, apo e kanë materialin e formimit. Ndërsa surja Nuh, Gjin, Mudethir dhe Muzemmil, Muzemmil, Mudethir, apo e kanë target grupin ku kemi me shku ti. Edhe qysh kemi me shku ti, qysh je ti stabil. Dhe surja Kijame me Insan dhe Murselat e kanë arsyeshmërinë e vazhdimësisë deri në fund apo. Kështu të kompletohet domethonë xhuzi njëzetenëntë me këto kuptim, me këto rezultate që Allah Xhel-le i përmend ato. Prandaj e kemi në surën insan, Allahu flet për njerin, kush e njeri? Çka je ti realisht? Kush je ti? Prej ka ke ardhë? Pse ke ardhë? Edhe sura Murselat njëjtë me, domethonë, argumentet edhe logjike për ditën e gjykimit apo. Dhe pastaj të dalim për fund të kësaj hyrje, pikat e përmbylljes së kësaj, të nderuar, është masaj që përmena qasja e përgjithshme dhe qasja më e veçantë për xhuzin njëzetenëntë Edhe pse në shumë aludova po një përmbledhje sa mos t'jemi të shpërndarë çka përmendëm, realisht rezultatet që presin me i arrit nga ky udhëtim, mund të përmbledhen në këto 5 pika kryesore. E para, renditja e temave sipas rëndësisë dhe marrja me to. Cilat janë temat tona? që vazhdimisht e kemi përmend. Temat, tema jote është madhërimi i Allahut, tema jote është edukata, morali, tema jote është dita e kiametit, tema jote është udhëzimi i njerëzve, familja jote, ku janë populli jot, rinia jote, ka janë tu shku, qekjo tema jote, brenga jote, gajlja jote, Edhe presim që sasia e këtyre brengave apo dhe niveli i interesimit për ato tema të ngritet deri në prioritete që këto kemi prioritare që të presim me arrit në ato e dyta të nderuar është agenda e formimit dhe ngritjes A don m'u ngrit? A don me u formu? A don me i shpëtu deformimeve të shumta që i shkakton përplasja me dunjan, a don? Po, këtu i ki, apton. Edhe te surja Mulk, edhe Kalem, te surja Xhin, ka ajete mrekullushme, apton. Surja Nuh, qysh i ka ftu Nuhi, që popullin me e shpëtu nga deformimet, i ki, apton. Andaj, mund të formu kështu agjenda e formimit, agjenda e ngritjes, Dhe kjo pritet. E treta është rëndësia e kontributit për këtë fe, apton. Që i ka në katër sure një mas një. Nuk është punë e vogël, apton. Nuh, Xhin, Muzemmil, Mudethir. Edhe në tjera, apton, po këtu ma specifike. Allahu xhele ve ala po të shtyn që të lëvizësh nga pozicioni i konformitetit. Jo rahat. Po të angazhohesh, të punosh. Me atë që ki mundësi, mbrana mundësive dhe kompetencave që ki, lëviz, bën diçka, thuj diçka, ndihmoje dikën, përkrahe dikën, bëhu pjesë e projekteve të hajrit, ku je ti, me kan je ti, shumë e rëndësishme. Andaj presim që, mas këtyne sureve, Të jemi shumë ma aktiv, shumë ma pozitiv, shumë ma produktiv, shumë ma bashkëpunues mes veti. Presim ngase këto sure na lëvizin n'këtë drejtim. Edhe e fundit, vëllezër, e pesta është ajo që gjithmonë Kurani domethanë e potencon. E kom emërtu që me pas ma qartë me kuptu rreshtimi i duhur, apton. Rreshtimi i duhur, çdo sure gati të sureve të xhuzit Amme, Allahu përmend apo përmend veç dy grupe, të djathtë edhe të majtë, ata të Zotit edhe ata të tjerët, apo ku je rreshtu ti, apo argati i kujt je. Kedhalike nexhzil muhsinin, kështu na i shpërblejmë bamirësit. Kjo është një kategori. Vejlun jeumeidhin lil mukedhibin. E mjerë për ata që kanë përgënjeshtru, apo. Shiko. Këtyne Allahu i thot hani e pini e kënaquni. E këtyne hani e pini e vuani e hekni, apton. Cili je, apton? Ku je i rreshtuar ti, apton? Shumë me rëndësi që të shikosh gjithmonë ku po e qet komën, ka po rreshtohesh, apton. Andaj pritet që kjo sure të fuqizon pozicionimin tonë në karavanin e pejgamberëve të Allahut azze ve xhel, apton. Të jemi të rreshtuar pas Nuhit alejhi selam, këtë sure, po edhe pas Musa alejhi selam, s'është përmend këtë sure, E pas Muhamedit s.a.v.s. s'është përmend kët, domethënë kët xhuz. Përmend wa innaka la ala khuluqin azim. Allahu tha ti je nivel t'nalt të formimit moral dhe edukativ. Ti, ti pejgamber. Andaj ti me moralin tan e unë e ai. A jemi rreshtu mas pejgamberit s.a.v.s. moralit e edukatës sikush është apo. Ku je pozicionu ti apo? Është shumë rëndësi rreshtimi edhe në në sferën e besimit, edhe në sferën e adhurimit, edhe në sferën e kontributit e produktivitetit, po edhe në sferën e edukimit e formimit të moralit e tjera me radhë. Andaj këto janë temat kjo është renditja e radhitja dhe këto janë rezultatet që presim me i arrit inshallah me trajtimin e xhuzit Amme. Allahu na dhashtë sukses në këtë udhëtim. I bëftë Allahu takimet tona të bekuara e të dobishme. Dhashtë Zoti që me këtë udhëtim të afrohemi me Kur'an më tepër, që të na plotëson, të na përmbush, të na formon, të na rregullon, të na përmirëson, të na ngrit, të na bashkon mes veti. Të na jap energji e vullnet për punë, për angazhim. Në emën të Allahut e për të mirën e njerëzve të përgjithshme. që të plotësohet ajo që Allahu ka thonë wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ty nuk të kemi dërgu për kurrgjë veç për rahmet. Na duhet me i kontribu këtij rahmeti atë. Shpërndarja e këtij rahmeti dhe prekja e njerëzve me këtë rahmet duhet të jetë projekti jonë, në forma të ndryshme. Allahu na ndihmoftë e na mësoftë.